An nou pratike, exercise A. Sasayesa. Identify the article of clothing depicted. Model. You hear? Sasayesa. You say? Se yon corsage. Let's continue. 1. Sasayesa. C'est un robe. Deux. Ça, ça y est ça. C'est chaussette. Trois. C'est sa patte, ça. Non, c'est soulier. Quatre. Se yon kousaj sa? Non. Se yon chemise? Sek. Se yon jip? Oui. Se yon jip? Sis. Se yon pantalon? Oui, c'est un pantalon. 7. C'est soulier ça Non, c'est tennis. 8. Ça, ça y est ça. Son cravate. E sa, se yon kravat? Non, son chapou.